Malko serein ben poses batuko dabe. Malkoz ereinen ben poses batuko dabe. Jaunak ziongo atxilotuak erakartean, bagen gozan ametsantzean. Orduan bete jakuna hoa barrez, gure mina goratzarrez. Malko zerein baheben, po oko da orduan Atzerri eta nordua nesane benen, jauna handik iro jo katua da ben. Gugaz handik iro jo katua eta jauna Maleko zerein to ko Bihurtu jauna gure zoria, nege beko errek aurak bezala. Maleko zerein ba eben, pozez batuko Maleko zerein ba to こだべ。Aruntzako anordoa negarre, zereiteko gari zorroa eroan etorriko dira onuntzakoan, garia azauak eskuetan. male cosere in bae bene posses bato codam.